protiv naše države, protiv islamske zajednice, ili je instrumentaliziran, ako je ahmak, ako nije dovoljno normalan, ako je, ako je onaj, e, nije pametan, onda je iskorišten od islamofoba koji žele zlo ovom narodu, ovom narodu, ovoj državi. Dakle, islam nas, islam nas tome uči. Na to moramo obratiti, obratiti pažnju. Poslanik sallallahu jer, jer sputnja je gore od ubijanja braća i sestre. Muhammed sallallahu alaihi ve nije htio srušiti Kabu nije htio srušiti kavu koja u njegovo vrijeme nije bila postavljena na Ibrahimovskim temeljima, jel da? Zašto? Kaže, bojim se da ne kažu ljudi, vidi on ruši kamu. Allahovu kuću ruši, a kaže da je poslanik. Da ne bi posio smutnju kabu, nije htio srušiti, a nije bila tada postavljena na starim temeljima na kojima je se gradio Ibrahim, a.s. Zatim imao je spisak munafika kod sebe poslan. Allah mu objavio sve, sve imena munafika, licemjera koji su samo javno izgovorili šehadeta i su, su bili nevjernici. Nije ju ubijao. Kaže Allah zašto? Smetaju nam, šire smutnju. Kaže, neću, šta će reći ljudi? Reći je mušici, vidi, ubija svoje sljedbenike. ubija, svoje sljedbenike. Zamislite onda kakvu fitnu izazivaju oni koji pozivaju na rušenje islamske zajednice. Jedine institucije koja stoji na braniku Islama i naše islamske vrijednosti i naše kulturne braštine. Dakle, braći i sestre, ključ je u našim rukama. Ključ za izgradnju istinskog umeta i naše bolje budućnosti u našim rukama. A, a taj ključ se zove popravljanje ovoga ovdje. Popravljanje naših srca. Neko će reći to je floskula. To je jednostavno tako kazati, ali nema drugog odgovora. Nema drugog odgovora. Allah mu kaže, Allah je za, u prevodu, Allah je zadovoljan vjernicima koji su se pod drvetom, pod drvetom e, zakleli. On je znao šta je u srcima njihovim. Pali bema fi kulubihim, Dakle, znao je Allah šta je u njihovim srcima, pa enzara sakinete alejim, pa je spustio smirenost na njih, pa je thabehu fethan kariba, i obradovo i skorom pobjedom. Srca su bitna. Poslanik sada sedmi ashabi, očistili su svoja srca, jednih prema drugima, prije svega prema Allahu Đelešanovu. Voljeli su im Allaha, pomagali su im Allaha, čvrsto se držali safa, jedinstva, bili, su, bili su jedinstveni. I Allah je zbog toga pomogao. I dao im je mudrost, pronicljivost, podario im istinske vođe. Ne samo poslaniku da je Allah da podari mudrost, nego pogledajte na Bedru. Poslanik bio u logoru u vojsku, jel, na jednom mjestu. Pa mu kaže Habab ibn Muzir, Allahov poslaniče, jel to objava, jel to po objavi, na ovdje na ovom mjestu to radiš, ili je, ili je to tvoj čtihad? Kaj, ovo je od mene. Ja mislim da je ovdje najbolje da, da, da, se, da se ulogorim. Kaže Habab ibn Muzir, ja poslan, Allahov ja predlažem nešto drugo. Ja mislim da je bolje da se ulogorimo pored izvora. Pa da mi uzmemo nekoliko izvora za nas, a ostale zatrpamo koji su blizu, koji bili muški pa da nemaju vode, da imamo vodu. Kaj, se Allahu akbar, ovo je bolji prijedlog. Ovo je bolji prijedlog. Allah daje mudrost i pronicljivost veli Velidu, ostalima Habma. Zašto? Jer su svoja srca očitelji braće i sestre. Voljeli se istinskim Allaha Đelešanu. Nisu se napadali, nisu bili, razumijeli su, razumijeli su sve napade mušrika i nevjernika na njih. Zato je neophodno odgajati našu omladinu na principima Islama, odgajati djecu, šaljite djecu na vjersku pouku, odgajajte na, na principima Korana i Sunneta, držite se čvrsto islamskog, islamskog safa. Budite svi od onih koji će afirmativno djelovati na učvršćivanju naših bratskih veza. I budite svi čvrsto u jednom safu u našim džamijama i u našim mesjidima. Molim Allaha Đalešanu da nas se na putu Islama. Da smete dušmene, i dušmanske spletke i da ih vrati njima, da, se, da se njima razbiju o glavu. E, molim Allah da brza pobjedu svoje istine, da nam podari hajri sreću, da poveća naše, našu bratsku ljubav među nama, da nam oprosti grijehe i da nas uvede u džennete. Allah Amin, lahi arabi, da Allah poživi i nagradi našeg dragog profesora, da proširi naša prsa za iman, da nas pomogne istinom, a sada je prilika da se iskoristi još prisustvo našeg dragog Alima, da eventualno oni koji žele u skladu ovog večerašnjeg predavanja i inače onoga što se tiče, veže za njega da postave koje pitanje. Pa bujno. znači slušamo i ovu stranu i ovu stranu. Pa šta možete reći za, za, za razmišljanje? Pazite, broću, onaj, kad, i sestre, kad govorimo, o, ovo su vrlo suptina i osjetljiva pitanja. Osjetljive su ovo stvari, jel de? Znači, e, e ti ljudi, oni su od nas, oni su iz naših porodica, oni su mi ovo ne govorimo sve sada da bi mi nekoga napadali, šikanirali, upravo, upravo govorimo obrnuto, jel? Da se samo zna šta ko radi. Ne može, ne, ne kazati onaj, mi ćemo uzimati kad je u pitanju vjera, kad je u pitanju vjera onaj, e, od svakoga. Od svakoga. Ono što je dobro uzet ćemo, ono što je, ono, ono što je loše odbacit ćemo. U islamskoj državi, u svakoj državi postoji red pa tako i u islamskoj državi, posebno u islamskoj zajednici. I opasna je ta anarhija. Opasna je ta anarhija. Dakle, e, po pitanju uzimanja fetvi, mišljenja od ovog onoga alima, od ovog onoga profesora, od ovog onoga daji i tako dalje. Vi zato sam napomenuo, na početku spomenuo internet. Internet je mač sa dvije oštrice. Vi na internetu imate stranica samo fetve. Nema danas koliko kod nas nema muftija, muftija koji izdaju fetve po internetu. Mi, ja bi ovom prilikom kao odgovor, kao lažna nagrada za što je posljedno, svakome onome muslimanu, osim ako se tiče nekih običnih pitanja koja, koja u svakodnevnog života, pitanje abdesta, pitanje namaza, dakle imaš svog efendiju ili daju nekom mjestu koji, koji, koji ima stručno, onaj, stručno zvanje i tako dalje, može se to odgovoriti, nije problem. Sva ostala pitanja koja mogu dovesti do smutnje i do fitne, upućivati na jednu adresu, a to je Fetva Emin u Sarajevu. Tako će se, to je institucija fetve, braćo i sestre. To ima u svakoj državi. Ja slušam šeha Šenkitija, da mu se Allah poznatog islamskog alima. Postavljam ovako na predavanje do pitanje, kaže on, brate dragi, pošto se ticalo nekih državnih stvari, nekih političkih pitanja, kaže, brate dragi, ja ti neću govarati do pitanja, kaže, ja to ne znam, Zna kako, kako ne zna, nego pitaj, pitaj onaj muftiju. Postavi pitanje mufti, muftiji. Muftija je tu da donosi fetve. Nisam ja. On je profesor, veliki alim, profesor na fakultetu, ali da ne bi širio smo, možda će on kazati nešto drugačije od muftije. A muftina je zvanična i ona je, ona je, ona je, ona je konačna. Zato ta pitanja Recimo, kod nas je često puta dolazi do Kad je Bajram? Kad je, mislim da vam konkretiziram neka, koja, koja su to pitanja. Koja pitanja oko, oko čijih odgovora će onaj, doći do smutnje. Nazoveš jednog, šta, brate dragi, kad ti postiš? Kad je kod tebe Bajram? Jel danas ili sutra? Jesi ti sa Saudijom ili si, ili si ovamo sa, ili, ćeš se ravnati po takvimu? Ta pitanja se šalju fetva Eminu, On je odgovoran za to. A znate ko je Fetva Emin? Me jedan brat pita, posle, zove me kaže, brate dragi, što vi u Safu stalno, kaže onaj, objavljujete, ja sam kaj do sad volio Saf. Pogledajte što je naivnost naša. Vidi se da taj brat nije zlonamiran, da on voli vjeru. Ali nekoga je naklikuo nekakvim neka, pa onaj, što, što ali kaj kako je počeo Enes ću odgovarati na pitanja, kaj, brate, ja više i Saf ne čitam. Brate, rekao, znaš ti ko je Enes Ljevaković? Pa koja, šta se nije svidio, Pa evo kaj zadnji Saf, kaj je tri njegova odgovora pročitao meni pitanja, zna. Pa rekao, ti, jesu njegovi igre u skladu sa Koranom i sunnetom? Pa jesu. <laughs> Pa šta onda, šta je problem? Problem je njegovo ime. I problem je što radi, što je, što je fetva imen islamskoj, islamskoj zajednici koju on ne priznaje. Evo billah. A taj Enes Ljekova, naš profesor, doktor, fika, je završio, rekao, brate dragi, ja sam završio islamske škole i medresu i fakultet i magistrat u Sarajevu. On je sve završio u Rijadu. On je sve za... u, kako ovi danas kažu, jel, islamofobi, u centru vehabizma je. I kako neš onda od njega, <laughs> kako od njega uzimati? Što nešto onda od njega uzimati fetve? Sva ova pitanja, ne bi došlo do ovih kolega, jer to je, ne možemo mi sad na, izvući izvuć, izvuć nekakav odgovor, ono, pa ka, evo, koji će svi zadovoljiti. Nego imamo instituciju za fetve i hvala Allahu kad je imamo, vratimo se, ovo vam je moj savjet. I mislim ako Bog da inša da nećete pogriješiti i da nećemo pogriješiti svi zajedno ako se, ako se na ovaj način budemo vraćali, vraćali onaj našoj instituciji, a to je institucija zajednice, a unutar te institucije djeluje institucija Fetvi, odnosno Fetva